Frantses lehendakaritzarako hauteskundeen urtean hautagaiak interpelatu eta etxe bizitzaren gaia eztabaidaren erdigunean ezartzea da intxausetako topaketen asmoa Jean-Luc Bejo antolatzailea. Notre ambition c'est d'essayer de faire en sorte qu'il soit présent au cœur des projets politiques. General, euh, la question de l'habitat est toujours en creux. Ipar Euskal Herrian pilpilean da etxe gaia, baina arazoa oroko jadela dio Jean-Luc Bejok. Ça, ça va au-delà du, du, du question du logement, c'est le pouvoir de l'argent. <laughs> Les Basques sont pas immunisés contre le pouvoir de l'argent. Hainbat lekutan diren problematikak dira Ipar Euskal ere emaiten direnak. La question du logement des jeunes, la question du logement pour tous, c'est-à-dire des, des, personnes les plus modestes, c'est pas spécifique aux Pays Basque. La question des résidences secondaires, euh, vous allez la rencontrer euh, sur la Côte d'Azur, vous allez la rencontrer à Paris. Goizean hiru hitzaldi izanen dira, batetik etxe bizitzaren kalitateaz eta bestetik etxe bizitza eta desberdintasun faut-il construire du logement social à Biarritz Puisque c'est pas possible à Biarritz, d'après ce que j'ai pu comprendre, on va encore créer peut-être des ghettos tout autour. aldatu bat Qu'est-ce qui a changé dans la structure du salariat 86% hein, des embauches aujourd'hui sont des embauches précaires. Mais présentez-vous avec un contrat de travail précaire dans une zone tendue, et vous connaissez la réponse. Le bâti vous appartient, mais la terre ne vous appartient pas. Alors ça, dans l'esprit, y compris des Basques, <laughs> c'est compliqué. Et pourtant, c'est vers ça qu'il faut aller. Je ne Je suis pas en train de décrire euh, la révolution prolétarienne de demain. Je suis en train de d'expliquer simplement qu'il y a plein d'endroits dans le monde sur les 194 pays présents à l'ONU, il y en a 62 où vous ne pouvez pas être propriétaire de la terre. Goizeko azken itzaldia inteligentzia artificiala izanen da eta atxaldean autetxiak eztabaidan ezagiko dituzte intxausetan.